bertze bide gaituk, Kultur alea. Ba, gure gaurko kultur atalarekin segituko dugu orain eta gaur proposamen zonbaitzuekin abiatuko dugu gure emankizuna izan ere euskal mitologian oinarritua ba, bi proposamen e, luzatzen baitizkigute alde batetik euskaraz UEun online ikastaro bat eh, baitute proposatzen urriaren 21 batetik, azoraren 25 bitarte iraganen dena eta bestaldetik ere ba azarotik apirilera arte ilabetean maiztasun batekin ba endaiak ongi etorri ere mm, izango da beste ikastaro bat Isabel Millet egunan? Egunon. E, ongi esan dut edo? Bai, bai, bai. E, bakarrik e, UEU, bueno, denok dakigun ez, UEU keskentzen ditu euskeraz, bere ikastaroak, eta endaian egingo duguna frantsesez izanen da. Frantsesez izanen da. Ba, zehaztapen hau erranik, e, pixat, e, ba, gombidatu zaitugu irratira esplikatzeko, ez zenuako ikastaroak izango diren, euskal mitologia oso zabala baita, ertz ezberdinetatik hartzen aldena, e, una adibidez, online eskeneko duzun ikastaro hortan zer duzu erakutsiko? E, nik e, oroar gauza bera erakusten dut e, euskal metodologiaz. Nola baita euskal metodologiaren antolamendua. E, Euskaldunok e, pertsonaiak e, gutxi edo anitzi sakutzen ditugu pertsonaiak, ba, laminak eta gaueko, eta baina ez dakigu nun kokatu askotan. eta haien arteko harremana zen den edo nola dago antolatua. Orduan e, egun ba, lan anitz eginak e, daude unibertsiteteko lanak eta nik e, egin nun ba, biskete, irakurri hori dena eta bueno, ideia batzuk jarri ere baina batez ere ipu, eta e, eskeni. Asi nintzen, ba, kontalaria nahi aldetik, kontatzen ditut ipuinak, eta bai, baita e, jendeari, irakasle eh, irakaslei ba, kontatzeko teknikak. Eta orduan, erabilitako ipuinak, ba, ziren, e, ipuin tradizionalak, modernuak, euskal ipuinak, herri ipuinak, eta ipuin mitologikoak. Eta, jakina, ipuin mitologikoak kontatzeko, e, ba, Asi nintzen, e, bueno, e, e, irakasleek galdetu zidaten, ea zertzen, orduan hasi nintzen asaltzen, eta asaltzen, eta asaltzen, eta jarraitzen dut. <laughs> eta orduan eh, horretarako, e, eh, eskeniko dituzu ikastaro hauek, hogei orenekoak dira online, agen online horrek zer esan nahi duen ere esplikatuko diguzu? online e, bada e, urrutitik egiten dela, bakoitzak bere etxetik edo edo mediatekatik edo nahi duen lekutik, ordenagailu batekin eta hor dago informazioa e, izanen dira azitak ere eta bueno, ariketa batzuk ba, ikusteko e, gaia ongi ulertu ah, den edo segira bat, ez, segira bat emateko eta ez da baidak izango dira, dena hori, ba, hori. Orduan, hori eskentzen da, ba, euk e, e, eibarren baitu bere bere egoitza, bueno, eta, eta bilbon, eta baina ikaste, ikastetxea eibarren du, eta bueno, eibarrera hastean astean behin oso zalea izaten da, ba, Euskal Herria handia da, eta Euskal Herritik eh, kanpo ere, osea, Parisen edo Bordeleko edo, edo, edo auskalo, Amerikako batek eh, ba, izena ematen aldu horrela. Eta, noski, bazter ezberdinetatik eta horritako jendorrek e, eh, mm, izango du, aukera, online bidez e, eh, ikastan hortan parte hartzeko, ordintegi baten baitan izaten da, edo nola, e, izaten baita, ez? Online diogularik e, materiala eskeniko da, segida bat emango diezu ikasle bakoitzari ongi lortu duten edo ez jakiteko, ordutegi baten baitan jarriko duzu edo ez baita ez ez. Ez ez. Hasiera eta bukaera bai presentziala entzat presentziala izanen da eta baina gero ez ordutegirik bai esa eztabaida edo txarta edo olako zerbait e, e, egiteko ordutegi pare bat jarriko dira eta aldutenak e, jarriko dira baina han ikaskaia ez da ez da azalduko eta mhm. honen inguruan hitz egingo da Nori zuzendua? Elduei. Elduei, edo, nori. Euskaldun. Uh <laughs> Euskalduna izaki, e, edo nori. Uh bai. e, e, e, Elduak e, gazteak ere, baina bueno, behar da pizkate batxile argotik nola baita. Uh -huh. bai, batxiler Lehenako nik uste oso konzept, sa, konzeptuak dira, ez, oso, Eta ongi sa, oitura behar da, irakurtzen edo oitura. Irakurtzeko oitura importantea. Euskeraz, uh -huh. irakurtzeko edo oitura bai. E, uste dut itzulia indugula, ez? E, ikastaro ontan e, ikasiko dutenaren inguran mintzatu gara. Zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke ikastaro ni begira? Ez, ez, ez, hori bigarrena ere, endaian iragango da, hor presentziala izango da aldiontan, endaian eskeniko duzuna, esan duzu frantsesez eh, izango direla ikastaro hoiek, Bixat ezberdenki eh, prestatua izango dira beraz eh, ikastaro horiek Euskal mitologiaren inguruan mintzatzerakoan ongi esplikatzeko astapenetik hasiko baitzara edo? E, astapenetik Mm, astapena, oza, antolamendua astapena dela. E, kontua da, e, gehien esagutzen zirenak, ziren pertsonaiak, bai, eta han bat ipuin. Orduan hori izen eh, irakasten zena. Gero gauzak, ba, bueno, lan jorratu ziren, eta orain gehiago dakigu antolamenduaz. Frantsesez eh, ezberdina izanen da, izanen da larun bat eh, goizean, eh, hiru orduko, bueno, eta erdi, baina, bueno, atxeden bat izanen da, eta da hilabete eta erdi erdiro. Bai? Orduan, e, asken finean, orduko puru berdina izango, izanen, izanen da, oza, hogei, e, ordu, eta bertan, oza, jendea, han bai posibilia dela e, moldatzea, bai? taldeari moldatzea, niri etorri zitzaizkidan e, pertsona batzuk, eta bueno, nik badakit eh, gutxi, zerbait, gutxi dakitela eh, euskal mitologiaz, baina nola bai e, asieratik esiko garenez, ba, ez du asko inporta. No, ez ditugu pertsonai guzti, pertsonaia guztiak ikusiko, ikusiko dugu antolamendua, zertan datza eta e, e, prinsipioak. E, elburua da euskal kultura hobeto ulertzeko, osea, euskal mitologia, euskal euskal kulturaren ondare ondarea delako, bai? Ordun eh ikuspuntu hortatik eta beti beti osea ipuinak, ipuin mitologikoak emituak dira. orduan e, mitologiak normalean ba bueno, badute e, istorioak, eh historia mota bat eta e, gure, osea, gure mitologian dira ipuin mitologikoak deitzen direnak. E, Euskal mitologiaz mintzatzen garelarik ikerketa lan ugari eginak izan dira, e, zuk ze oinarri eramango duzu? Nik eraman dut, ditut bada, barandiaran. Barandiaran? Da, bu, mm. <laughs> honekin hasita eta askontan honekin e, ja, e, aski, aski ongi asaltzen ditu, baina bilze lan antropologi batean mhm. izan zen. Ordun hori gero edukitu behar dira. Gero ba, mitologiak e, mitologia e, filosofian ere sartuta dago, bai, e, erlijioen filosofian, ordun ba, Euskal Herrian bada filosofo bat, Andres Ortizuz ez. Eta berak helan ugari egin ditu. E, mitologi, Euskal mitologiaren guruan ere eh Artxuagak, eh Josinazio egindakoak, e, aipatzen dute palazio eta eta sea beste batzuk <laughs> beste batzuk bai, eh. zenak luze joko ez bai bai eske ja ja zaizkit abizenak <laughs> baina bai bai esa dira egindako hombre ja unibertsitate mailako lanak dira baina bueno nik eh, asaltzen ditut eh, esa eguneroko eh. hitzik hori da <laughs> Ba, bi da hauek beraz emanak, e, interesagarriak izango direnak. E, agian, e, interesa duen orok ue ura jo dezake, ueuko ikastaroetan parte hartzeko, mm. eta bestela ere zenako bideak e, aurki ditzazkegu, ba, zure lanaren inguruan zertxe bai gehiago jakiteko. Beraz, e, ba, nik, nire ueborria da isabelminet.com, isabelisakin. Isabel kontua da, elkarteak bat el, e, web horri bat biarte.eus, baina ez dugu bukatua oza mm. <laughs> Ordan, obe, bertan, bertan izanen da elbide elektronikoa mm. <laughs> eta telefonoa eta deitzeko edo eta hori Facebookan eta Twitterren ere eh, gaude eta mhm. hori ba, bueno, bestela bai, nire nire gana, ni, ni aurketzea erresa da, eta bueno, ba, barkatu, <laughs> web horria horrein digan, bukatu ez, eh, izana. izana. Baina, e, Isabel puntu, komen, eh, izango ditu, argi Bai, hori bai, bai, mm-hmm. bai. Bestea, bai. plantan jarri artean, badu bai. aukera. arrasaldean jarriko ditut edo bihar edo. <laughs> Ba, horren esperoan geratuko gara. Ba, Isabel, nik uste itzulia egin dugula, e, baduzu lan, asmo egitasmo ezberdinak ere, beraz e, elkar egongo gara beste mm, aldi batzuetan ere, e, zuen berri jasotzeko, elkartean e, baduzuelako, ba, hainbat e, proiektu gurutzeko ez, e, asmoarekin edo? Bai, bai, Etzari, bai, bai. euskal mitologian? Ez, ez, bakarrik e, honekin, ibiltzen gara hori irakurketa saioekin hori liburu ibiltariak eh, e, zera egitasmoarekin mm -hmm. ibiltzen gara zera eskuntza artistiko eta kulturalean ibiltzen gara eh, kontaketan ez hori baita <laughs> Kontaketan. eta e, bai eta eta hori euskal bai beste batean itzen e, beste batean itzen bai hartuko gutartea plazara hondiz ba eskerrik asko ona hurbildu izan da za sui berzatik ta ordu bat esango izaten kultur alea Euskal musika egintzatik datorkigun berri batekin, segituko dugu orain, aste honetan elkar zegeioak beste diska bat baitu aurkeztuko. Edo beki esan da, imuntzo belokik beraien azkena baiti gute aurkeztuko ostegun ontan donostian. Mila behatzen da, laro, eta behatzi garren urtetik landa erromeriak alaitzen ibili dira imuntzo beloki, eta segitzen dute oraindik ere eta ibilbide luze honetan, milaka emanaldi eskaintzen dituztelari ba, egurre izeneko taldearen zortzigarren lanarekin itzuli zaizkigu oraingo untan. Aurretik egindako urratsei begiratuz, atondu duten lana dugulariko nakoa. Ba, esan dakoa, ontan beraz, inuntzu eta belokiren azkena jasoko dugu. Andre buru txuri bat zangure amona, ziur nago zeruan erdian dagona. Mundu hontan alperri gutxitan egona, bizitzari helduaz alzen seriona. Lanean aurkituzun bere zoriona. Goizea heiki eta bere beko zuan Aitonaren kafea berotuko zuan Zenbat lanetxe zoro eta berdin basuan Hortzak aletu arte gero errezuan Andre okupatua zen egun osuan Astero azokara bisita fijua Asto beltxan atzetik marmarka dijua, Gazta harraltzoi asko edo konejua Garestia salduta erosi bajua Negozian txarra ez gendun gajua Bizkaitik zetorrenean zendena notizi Albaiteruak etxe berria erosi Don Pedro ineskamea joan zaio higesi Seigarren aldiz aurdun dago jospain isi Aztekari oberik nik Aztekari oberik nik estetikusi den dariek, lotxik ez daukate, olioa biduro, kobratu didate, kafeak zazpipesta, ez ditu aparte, harategian berriz, gaurri zutu naute, vigiliein beharko, ze zer usarioa eldu da eguneko ordu serioa amabos misterio errosarioa ez dakitzen batzuen bere balioa baina ordu betean zer izkarioa Seiter di pontuan, seiter di pontuan. Sartu ta konfesatu, oizen segituan. Azteden alampean, diaia ituan, arrisko aldirikan, etzondelituan. Auzoko izango zitua. Otxado ora non bait betiko ez izan, betiko ez izan. Azken hor bizitzan Jaio hazi eta kerizan San Joseri eskatu Izan zion gizan Bause izan da gaurkoak eman duen guztien zule. Nire aldetik, besterik ez, bihar arte eta bien bitartean ongi izan, aio. Gorik, gorik lorerik baldago gom lorerik balda gom bildu gabe zute ikasi duz ez da gipten neskarik dikorik Meskarik baldako Zakabo Nora joan diraba Ez kontzera hakaso Zute ikasi Duz ez dakite Zute ikasi Tanteus Zakitea Zunak mundira Mora behira Gizunik baldago Espaldik hori Gizunik baldago Soldadua ez denik Zute ikasi Duz ez da Eta ikasi Eus ez da dakigu Ez dugu ikasi zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zen bat irauten duen. Gideretik goalak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekala ez!